Qita, ashtu qitapet ditë kijametit kur dalun në mahsher, gjithsilit sikur kur fluturojnë shpenija, qashtu gjithsilit fluturojnë qitapet e veta dhe i një janë kjo, janë shumë. E fe emma men utije kitabehu bi jeminihi, ishalla na prej atyne, ata njerëz që u jepen qitapet n'onën e djathtë, shka konë, shka bohet për ta, Ve jenkalibu ila ehlihi mesrura edhe kthehet ai insan e shkon n'xhennet te familja e vet i gzushëm. Vllazën, qata njerëz si n'dynja, e kanë ngu emrin e Zotit dhul xhelal dhe kanë punu qysh ka tho Zoti, Ata njerë se ti kja me e ti, e sabi ty në o shumë i le, që i dave dhe ty në ujë e për nënën e tja, edhe shkojnë gjennet me familje të vetë këna që në emër të Allahit të gjelarë, të kërkon shumë të këzushë. Me qato punë tash në xhennet hani e pini edhe knaqni. Me një fjalë tjetër me thonë, hani edhe pini na thotë Allahu dhul xhelal në xhennet, me qato që n'dynja për Allahin kur o konë lypë i keni lonë pa hongër dhe pa pi, kur ka tho Zoti mos hani s'keni hongër, kur ka thonë Allahi mos pini s'keni pi, e sot në xhennet na thotë Zoti kur shkojna, Na jena n'hije të Arshu Rrahmanit, tu hongër dhe tu pi dhe tu bo zevk e sefa. Lidhur me këtë ajetin që e kënova atë përpara, atij insani që Zoti na rujt, i jepen librat n'onën e shmojt ose mas shpine, ai do të bon mjerim për veti, do të thotë hajmedet se maroj, edhe do të hinë në xhehnem, Se ai n'dynja sa o konë, o konë i gzushëm, ai kur ka tho Zoti mos ha, nuk e ka ngu Allahin, po ka hongër dhe ka pi, nefsi i tina n'dynja kurrë nuk o konë i lodhshëm për Zotin dhe gjithnjëherë o konë plot i knaqt. E qaj në ditë kijametit s'ka me konë i knaqt, qaj ka me thonë mjerim për vete edhe për familjen e vet, Edhe ka me shkue në xhehnem aty ku e ka bo Zoti vad për për të matë e tina, runa Zot ka dhe dhe ja për dhalimin. Vllazën nuk e kam për me ju tut. Unë po tut, unë duhet të tutna ma shumë se ju, por Zoti Dhulxhelal çka ka thonë në Kur'an ato janë hak. Krejt këto duhet me i zbatue në praktikë, edhe që si një insan duhet me i ditë ato, Edhe ja Rasul Allah, fe hel tedhkurune ehlikum jeumel kijame, a do të vjen në men juve për familjen e juve në ditë kiametit, a do të vjen në men, një fjalë tjetër për mue edhe për gjithë familje që i Gjithë vena kujtohem, na bjen menë, asaj për këto tre vena kërkush për kërkon menë do t'i bjen, kujtohet veç për veti. Çka jen ato? Teri kur? Teri që të kryhen qëto tri vene, masanena i na bjen menë edhe për familjet. E kush jan ato? Indel mizani, kur të maten sevapet edhe gjynahet. Mizani është hak, prej sharteve të imanit është me besu që është terezia para huzurit Zotit Dhulxhelal. Kanë u matë të mirat e insanit edhe të kqijat e insanit, jo që s'e din Zoti, ose jo që s'e din insani çka ka punu, E tre i treti vend që o shumë edhe ky i vshtirë, ve indes-sirati idha vudia bejne dhahrej xhehennem, hata juxhize edhe në sirat qupri, kur të hipim në urën e siratit, e të kalojnë mi xhehnem, teri që të kalojnë xhehnemin, kërkujna për kërkonë në menë nuk i vjenë, se aty një herë, me rrëshqit koma, Runa Zot kadër me bi në xhehnem, askush s'do të kalojë, askush s'do të kalojë, veç inshallah Allahi xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu, ma s'pari me rahmet vetë, edhe shefati Pejgamberit sal-lallahu teala alejhi ve sel-lem, edhe na inshallah Allahi imanin në e të shkoj me iman, Qëto tri sene vllazën inshallah na pështojnë, kur kalojmë prej xhehnemit edhe shkojmë në xhenet. Se kjo është vad i Zotit, ve in minkum illa variduha kane ala rabbike hatmen makdija, Allahi po thotë në Kur'an, s'ka insan që s'ka me pa xhehnemin e me ka përqymi i të, kjo është kaza e Zotit, Zoti që me ka përqymi. Vetëm, bon vaki që insani, kalon edhe nuk e din, ku fësë o konë për qatyne njerëzve të mirë, sikur vetima që veton kalon edhe kur të kalon, dhe e ka përqyrë xhehenemin që na ka thonë Zoti, i thonë, he, ke lonë mrapa, se ti s'je konë, për me u bo sual, ty ose për më mirë, në mudhe, e Zoti na rujtë me nërshë. Ka njeri që të të rëmë, shkon sikur vetima dhe, ka njeri që të të të Veç Zoti kur bën kader, ja harron ja mshef ata ymmet që kanë me shku n'xhehenem. Ata pejgamberi nuk i shef, nuk i paraqitën, se para pejgamberi me po edhe me shku në xhehenem, me shumë në kuhet, ata bile që shumë herë të tregu, që edhe në xhehenem, kur të shkojnë, Prit më vaja, vazën përsa, insani kur nënët e kujtan i prit i kujtan këto, me konë me pas, gjithë menë aty, as nuk han si hahet buka, as nuk i pihet uj, as nuk munet gjumë me bo. Por, elhamdulilah që na kalon edhe ymytin e ma. Edhe na ka thonë mos e këputni ymytin prej Zotit Dhul Xhelal për i mirë. Se unë jam gafuru rahim, unë jam erhamu rahimin, unë ju fali, e nga ta është të kuftet ma për qato, edhe në mërë në mua petë, edhe me hongër e me pi, edhe pak e shumë të kiru, mos i jem ehlullah, e thona la ilahe illa Allah, Muhammed Rasulullah. Që një vllazën i qëtër dhe dhi e madhe e kijametit, por ymyti vjen ma i madh. Ka një herë po frikohem fort, po ka i herë edhe gëzohem pak, e qashtu shkojnë si pehlivani, mos më gju, asë në tonë, asë në tonë, jo me të pesë dhe përë të gajrë e në afri dhe salavati dhe të resulullahit, ka të ahit, ka ahit, Dhe të rrugurit i balumit me u hapet xhehenemi, edhe qaty do të shkrihen edhe bjeshkt me gurë që ka jonë prej frikës xhehenem. Se xhehenemi do të ka dru gurt edhe insan. Insan që jonë drutë e xhehenemit bashkë me gurë. E që u friku që po digjet në xhehenem, gurt e bjeshkës do të shkrihen. Ka ndryk një qëtër dhe një ajet, Zoti Dhul Xhelali ka thonë këtë fjalë, Zoti është falës, gafiri dhenb, i fal gjynahet, edhe është kabili teub, edhe është Allahi që i pranon teube, Me shëndimin i kap edhe Allahi është si e ka azabin e shtirë. E përkosh Allahi këto tri sifate veta që i ka, ka thonë Ibni Abbasi. Gafiru dhenb, Allahi është për ato që thonë la ilahe illa Allah, Muhammeden Resulullah, Zoti gjynahet e tina ja fal. Ve kabilu tevbe Edhe tyben ja pranon kujna, amen kale la ilahe illa Allah. Ai njeri që thotë la ilahe illa Allah, ban tybe istigfar prej gjynaheve, edhe këtij Zoti xhele shanuhu ja pranon tyben e tina dhe kabull ja bon. Se kjo është imani Allahit. Kjo është iman, kjo është besë. Besa Allahit e njeri që ka bo Zotin ispat, tëmë në sene kjo iman me emër t'Allahit e përgjëllarë, u përgjëllarë. E si kemi në iman, me emër t'Allahit edhe të rëzirë dhe të të shumë kemi me konë i zhjillarë. Këto e janë bazat kryesore që na tash ka duhet që e tuta përpara, edhe pak e shumë ymyti gati po shkon ku za e plani si ku ku s'kemi ku shkojmë, kjo e qetra e mrama, se qishtu është edhe Kur'ani, që kur vjen as, as, as ajeti i azabit përpara, përmas tina vjen ajeti i rahmetit. Ose kur vjen ajeti i rahmetit përpara, mas tina vjen ajeti i azabit. Vetë Allahi dhërë që në alë qishtu e ka zdryp Kur'anin. Ashtu që na musliman sa herë ngushtohëm, duhet me pas të rëpështi e të një mëmë. Ose sa herë të shlirohëm, duhet me pas tuten, mos u habit krejt e me thonë shkojnë ato në në gjetër, me gjithë një herë duhet me konë ndërmjet, teri që të vjen vakti i dekës, kur shtihu me ne, atëherë tuten e hjekim, e atëherë veç ymydi me vërë. Qetër sen s'ka, edhe ishalla Zoti të gjelorë në më nësim, e në xhenet shkojmë bi iznilahi teala. Vllazën, Në vazin e pata lidhje me ditë kijametit që si vjetë me në kërkujna në tabena ku është shtirë, e u të një me në balë të një, i mirë e konë, i e konë ku të kjënte, i mirë e konë për mua, sa e konë të një shumë i mirë, e edhe e konë, hajtë mua për të. Edhe që ta një kja mirë që ajë të qipë shtonë, e shkon që në në borë së dhe ato komi të po shëpoa të izë një lohi të alo, atë shqypë e mëshme. Po lojë në lojë në kone për një të tona, që i thotë zoti që të shonë në hu, që mirë të Muhammedit, kur të shetë që s'ka hajë pejkujna, po po dhe në shkun që e nëmë, të shimonin e kohë, Do t'i thotë Zoti, a ke nejtë me naj alim, mos të mirë të si hoxha për mojnë në diçka te alimi? Jo, po a ke kqyrë ti naj herë alim, jo, po mos e ki emnin e naj alimi, jo, po a ke desh me ju dhe mo, jo, Edhe atë si pshtojnë, për pak edhe në që të duafshin, së rojnë e me shkojnë në xhenet, ishalla e rëzgotin në si që të gjenuar u të të shonë në gjallë apë, dhe ishalla nuk e jepim imanin me dy mene, por e jepim imanin me një mene, me një mene, jepim iman të të kurë, edhe jepim iman të besumë, ashtu si ka të zotit të gjenuar,